Labvakar, mīļie radio Marija Latvija klausītāji! Sekojiet kopienas kalendāram arī šogad. Gada pirmās dienas pat tiešām bija brīnum pilnas. Jau 1. janvāra vakarā Liepājas māja pildījās ar dieva bērniem, kas gatavi izdzīvot klusumu, mācības un nodarbības, satikās gan nesen redzējušies, kādos braucienos uz Welcome to Paradise vasarā, citādās lieldienās Nīderlandē – pavasarī vai pirms gada šeit, tepat Jērikā, gan arī tādi, kas um, mm, pirmoreiz ieradās Liepājā no dažādiem Latvijas novadiem un ne tikai. Raidījums izskan, pateicoties arī tavam atbalstam. Jaunais gads šeit, Karaostā, Liepājā – kopienas Šemendēf mājā ir iestājies patiešām brīnumaini. Es gribu ar jums padalīties ar pieciem brīnišķīgiem brīnumiem, kas šeit ir noticis jau gada sākumā. Pirmais ir tas, ka mums mājās notiek remontdarbi, bet mēs varējām apstādināt visus šos lielos darbus, lai uz nedēļu varētu aicināt jauniešus piedzīvot ķērikas rekolekcijas. Otrais brīnums bija tas, ka jaunieši 1. janvārī atbrauc uz rekolekcijām, viņi atbrauc ar atvērtām sirdīm, viņi atbrauca gatavi piedzīvot šīs rekolekcijas, tiešām izdzīvot šo laiku ar sevi, ar citiem un ar Dievu. Trešais brīnums ir tas, ka mūsu labie draugi Bonifācijus Verk no Vācijas arī mūs atbalstīja finansiāli, lai jaunieši varētu būtu siltā mājā, labi pāēduši, lai viņiem būtu interesantas meistarklases, lai katrs varētu saņemt savu bībeli, lai viņi varētu uztaisīt jaunus vāciņus šīm bībelēm. Tiešām tas arī tāds ļoti liels brīnums, ka mēs tiekam atbalstīti un, un jaunieši tiek atbalstīti, lai viņi varētu izdzīvot kaut ko vairāk ar Dievu, vairāk satikties, vairāk iegūt brīvību. Ceturtais brīnums bija arī tas, ka ļoti daudz kalpotāju šeit no Latvijas un arī no Francijas atsaucās šim aicinājumam braukt un kalpot jauniešiem. Un viņi ņem atvaļinājumus un brauc arī. Daži jau 31. decembrī ieradās, lai palīdzētu, lai sakoptu māju, lai iztīrītu, lai tiešām uzņemtu šos jauniešus tik labi, cik mēs vien varam un dāvātu šo laiku viņiem. Uh, Un šī veiksme, ko tu redzi kalpotājos, kā viņi deg par šiem jauniešiem, kā viņi grib, viņiem iedod pašu labāko, ir tiešām īsts brīnums. Bet piektais, pats lielākais brīnums ir tas, ko jaunieši piedzīvo šo rekolekciju laikā, kā viņi satiekas ar Dievu, kā viņi piedzīvo viņu mīlestību, kā viņi piedzīvo tiešām, ka katrs no viņiem ir individuāli un īpaši mīlēts, ka Jēzus ir devis dzīvību par katru no viņiem, un ka viņš aicina viņus, viņš aicina viņus atgriezties pasaulē, savā draudzē, savu draugu lokā, savā studijā, savos darbos un liecināt par savu ticību, liecināt par savu ceļu ar Jēzu. Un tas tiešām ir ļoti skaisti to redzēt, un, un tas ir viskaistākais brīnums, ko vien mēs varam piedzīvot. Paldies Dievam par šo gadu, kurš ir tik skaisti sācies. Un eh, es ceru, ka jūs vēl dzirdēsiet ļoti daudz skaistas liecības, arī ko jaunieši paši eh, stāstīs un liecinās par šo laiku šeit. Slava Dievam! Ar jauniešiem kopā bija arī brālis no Francijas. So, um, Elijah, Elijah, Eli, Mani sauc Elija, un es esmu francūzis un konsekrēts brālis kopienā Šemenef. Es esmu atbildīgs un rūpējos par Otkombas mācekļu skolu, kas ir trīs vai deviņas mēnešu ilga formācija, kuras laikā var padziļināt attiecības ar kungu un kļūt par mācekli. Šo mācekļu skolu sauc par Otkombas mācekļu skolu. Esmu šeit jau trešo gadu, un mēs uzņemam ap 50 cilvēkus pirmajā semestrī. Lielākā daļa no viņiem paliek, citi ierodas un dodas projām, lai turpinātu būt ar kopienu citādā veidā otrajā pusgadā. I'm 34, I, I never... Man ir 34 gadi, un šī bija mana pirmā reize Latvijā. Un es domāju, ka man šeit nosūtīja, jo es diezgan labi pārzinu jērijas rekolekcijas. Es organizēju šīs rekolekcijas jau diezgan ilgu laiku. Patiesībā man bija kristības svētajā garā, un es turpināju savas attiecības ar kungu tajās rekolekcijās, kas notika Tižarī 2011. gadā, kas man bija daudzajādā ziņā svarīgas. Tās bija manas pirmās rekolekcijas. Tajās pirmo reizi man bija garīgā pavadība. Toreiz es atklāju, kā tas ir patiesi slavēt. Un es piedzīvoju arī grēksūdas spēku un žēlastību būt patiesam ar kungu saņemot grēksūdzes žēlastību. Es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mani nosūtīja šeit uz Latviju. Un es pēdējos gadus esmu arī daudzreiz piedalījies Jērikas rekolekciju organizēšanā. Es esmu tās vadījis kopā ar citiem brāļiem un māsām, es pārzinu šīs rekolekcijas. Esmu radis tajās kalpot, man iet pie sirds un man patīk to augļi. Man pašreizajā kalpošana nav tāda, ka es varētu būt kopā ar franču jauniešiem – jo jauniešiem, ar kuriem es esmu kopā, nepiedalās Jērikas rekolekcijās. Viņiem ir pašiem savas rekolekcijas atkombas mācekļu skolā. Tāpēc man šis laiks ir brīvs un es varu doties, kur vien nepieciešams. Tas ir vēl viens iemesls. Un trešais iemesls ir tāds, ka es runāju angliski. Tas noteikti ir tāpēc, ka es varēju doties uz Latviju. Un es darbojos arī starptautiskajā jauniešu misijā, lai sagatavos dažādas pasākumus, vasaras festivālu, lieldienu pasākumu. Es esmu to darījis pēdējos gadus un to daru arī šogad. Piedalos festivāla Welcome to Paradise 2025 sagatavošanā, kas šovasar būs Otkombā un Romā. Šie ir visi iemesli, kāpēc eh, Lūk man nosūtīja uz Latviju. Varbūt vēl viens ir tāds, kas esmu brālis, un Latvijā nav konsekrēta kopienas brāļu. Tas arī varētu būt iemesls. Un es domāju, tas arī viss. Ah, jā, vēl viena lieta, vēl dažas lietas. Man patīk braukt uz ārzemēm, man patīk kaut kur doties. Tas, ka es dzīvoju Otkombas abatijā, ir patiesībā lieliski. Šeit es veicu dažādas darbas, es rūpējos par šo vietu, bet man patīk arī braukt kaut kur citur un redzēt citas lietas. Man patīk redzēt Dievu darbojoties dažādās vietās, dažādās kultūrās. Un es esmu dzīvojis ārzemēs ārpus savas valsts ilgu laiku, tā kā tas ir kaut kas tāds, kas, ko man vienmēr patīk kaut kur darīt. Un vēl viens iemesls ir tāds, ka šis ir otrais gads, kad Jērikas rekolekcijas notiek Latvijā. Tas ir vēl kā viena piedzimšana, un tiesa, ka tas palīdz, ja ir kāds, kas var palīdzēt pirmajos misijas gados. Tas tā tad ir vēl viens iemesls, kāpēc man nosūtīja uz Latviju. Runājot par brīnumiem, es tiešām redzēju daudzus. Es redzēju jauniešus, kuri bija gatavi klausīties Dievā, kuri bija gatavi mainīt savas dzīves, mainīties, kuri bija gatavi pārveidot savas dzīves, lai sakot Kristum. Un tas ir garīgo vingrinājuma pedagoģijas mērķis. Svētais Ignācijs saka, ka mērķis ir mainīt savu dzīvi, lai labāk sakot Kristum. Un es to jūtu šajos jauniešos. Es jūtu šo entuziasmu, gatavību sakot Jēzum. Viņi bija gatavi ieklausīties tajā, ko teicām. Viņi bija gatavi ieklausīties Kristū. Un tas man patiešām deva cerību, domājot par Latviju, par šo valsti, domājot arī par Eiropu un par pasauli. Man deva cerību tas, ka es redzēju, ka šie jaunieši ir gatavi klausīties Dievā, klausīties tajā, kas viņiem, kas viņam, viņiem bija sakāms, gatavi piedzīvot viņa mīlestību, žēlsirdību, spēku. Tas bija patiešām kaut kas neticams redzēt gatavību tikt Kristus veidotiem. Tā kā es noslēdzu šo nedēļu, sakot, domājot, ka ir cerība Latvijai, ir cerība šai valstī, ka ir cerība pasaulē. Tas ir tas, ko es patiešām secināju, ka šai paudzei ir cerība, ir cerība, ir cerība. Un vēl viens man bija brīnums, sadraudzības kopienas dzīves brīnums. Es iepazinu kopienu Šemenef Latvijā – Bija patiešām skaisti redzēt šos brāļus un māsas, kuri gatavi dot sev kungam, jo ik viens no šiem jauniešiem bija pelnījis iespēju piedzīvot to, ka Jēzus izmaina viņu dzīvi. Un katrā kalpošanā un visā bija tik daudz prieka, tik daudz klātbūtnes. Cilvēki vienkārši bija īstajā vietā, īstajā laikā. Un katrs brālis un māsa no kopienas un sadraudzības, kas bija tur, viņos bija kalpošanas prieks – Man ir to svarīgi redzēt, un tas arī bija brīnums. Jo dažreiz tu ierodies un saki, šeit nav daudz jauniešu, kāpēc mēs to darām? Brāļu un māsu iesaistīšanās bija patiešām ievērības cienīga. Sveiki, mani sauc Lelde. Es gribu padalīties ar to, kā es vispār nonācu uh, jērkas rekolekcijās. Uh, Kopienai Facebookā es sekoju jau kādu laiku, un Pagājušo gadu mani uzrunāja ieraksts par jauniešiem rīkotajām rekolekcijām Liepājā. Pieteicos, bet līdz pēdējiem brīdim nezināju, vai vispār braukšu. Bija ļoti daudz visādi augstskolas darbu, kuri, kuriem spieda termiņi. Zināju, ka datoru īsti nesanāks nolikt maliņā un beigās izlēmu, ka tomēr nebraukšu. Un tad rudenī atkal es ieraudzīju ierakstu, ka tiek organizētas jērkas rekolekcijas Liepājā, Ieraksts man uzrunāja, bet simtprocentīgi es vēl nebiju pārliecināta, brauk, vai es braukšu. Un uh, ik pa laikam es savā prātā atgriezos pie šīs domas. Un īsti tiešām kā, nevarēju <laughs> saprast, vai man doties vai nē. Un es to pieminēju savā lūkšanā. Mēģināju saprast, vai Dievs vēlas, lai es tur esmu, lai es, brau, vai es, brau, lai es braucu uz turieni, ierakstīju to savā dienas grāmatā īsi un konkrēti šo jautājumu, vai man doties uz jērkas rekolekcijām. Un pēc pāris dienām saņēmu arī nepārprotamu atbildi, kad esot lekcijās, man atnāca īsiņa no Katrīnas, kur organizē šo pasākumu. Es viņai arī izstāstīju šo savu stāstu, un viņa man atbildēja, um, cik skaisti tieši šorīt par tevi iedomājos. Tā ka citreiz Dievs varbūt runā uz mums caur citiem cilvēkiem un ir vērts ieklausīties. Informāciju par Jēkabas rekolekcijām es ieraudzīju Instagramā, bet es diezgan ātri nu, paskroloju garām šo informāciju. Kaut kā es slinkumu lasītu, vai nezinu, es kaut kādas aizmāršības. Um, bet uh, dievam pat mana aizmāršība nav vispār nekāda veida šķērslis. Jo um, Katrīna man Whatsappā uzrakstīja arī par šo informāciju, par šīm ierakstu rekolekcijām. Un, jā, tad es tiešām arī iedziļinājos tajā un izlasīju līdz galam, kas tā ir pa nedēļu, kas un kā. Un tad es sapratu, ka šis mani uzrunā, ka es vēlos kaut kā savādāk pavadīt nedēļu pēc jaunā gada, kas varbūt ne tik ļoti šogad grib nu, tā izpriecāties un svinēt, bet varbūt kaut kā vairāk paskatīties uz savu dzīvi un, nezinu, kaut ko jaunu atrast un atklāt un tuvināties Dievam vairāk. Un pirms rekolekcijām nu, man jau bija tāds sajūta, ka es diezgan stipri ticībā, ka es nu, zinu, kāds ir Dievs un ka viss ir baigi kārtībā. Un, uh, un zinu, ko man vajag un, un ko lūgt un kā kam ir jānotiek. Un jā, gaidīju, ka šajās rekolekcijās vienkārši vēl vairāk stiprināšu savu ticību un tuvošos Dievam. Um, bet mums šajās rekolekcijās, nu, katru rītu bija tādas mācības, un <laughs> pēc pirmās mācības jau es diezgan, tā teikt, aplauzos Jo es pēkšņi kaut kā sapratu, ka nu, es galīgi vispār nezinu, kāds ir Dievs. Es vispār nesaprotu, ko man vajag dzīvē, kas man ir vajadzīgs, ko man lūgt. Un, nu, jā, pēkšņi es sapratu, kāds bardaks ir <laughs> vispār manī, manā prātā. Un, jā, un tieši man uzrunāja tas, kā mums izskaidroja, ka Dievs ir gan, viņš ir gan kungs, gan radītājs, tēvs, glābējs un draugs, un viņš tas viss reizē, un ka, un ka tieši tas ir tas, kāpēc, nu, Dievs ir tik ļoti katram mums piemērots. Nu jā, un man bija grūti to uzreiz tā saprast, bet no nu, laika gaitā pēc pastaigām gar jūru, personīgajām lūkšanām, Jā, Dievs man tiešām parādīja caur dabu, citām lietām, to, ka Viņš ir tiešām piemērots tieši katram mums, un ka mēs ar viņu varam runāt tieši tā, kā mēs mākam, un, un ka tas, jā, tas ir vislabākais veids, un ka mēs varam justies, mēs varam būt brīvi vienkārši. Un jā, un tad, kad es šo sapratu apmēram, tad arī um, kaut kas sāka sakārtoties un radās arī kaut kādi jautājumi par aicinājumu, personīgo dzīvi vai to, kā uztvert Dievu, kā iegūt brīvību un uzticību viņam. Un, uh, un jā, un radās šie jautājumi, kad viņi radās, tad es arī tieši domāju, ka nu, varētu parunāt ar kādiem cilvēkiem, pajautāt šos jautājumus un, un kā jā, mēģināt saprast kaut ko, bet tad vienkārši katru rītu šīs mācības mani atkal pārsteidza un šokēja, jo, jo man bija pilnīgi tāda sajūta, ka tie cilvēki, kas mums vadīja šīs mācības, ka viņi ir izlasījuši visas manas domas un manas jautājumus zina, un, un zina manas raizes, un, un tagad vienkārši pēc šiem maniem jautājumiem ir uztaisījuši to runu un tagad stāst šīs atbildes uz maniem jautājumiem. Un tā kā likās šausmīgi, viņi, šausmīgi personīgi, ka viņi stāsta to tieši man, kaut gan tā vispār nebija. Es ar šiem cilvēkiem nebiju individuāli tā kā runājusi, gājus runāt. Un jā, man pat, nu, vien brīdi likās, ka es vienkārši sākušu skaļi smieties par to, cik ļoti tas, nu, sasaistījās ar tiem maniem jautājumiem. Un tiešām caur šīm mācībām tika, atbilda, tika atbildēti daudz jautājumu, un pat vēl vairāk paskaidrotas lietas, kas man palīdzēja um, vairāk atvērties dievam un veidot attiecības ar viņu tieši arī praktiski. Un, un jā, tiešām svētīgi pateicība dievam, un es noteikti arī bet šīs nedēļas vēlētos kaut kad piedalīties arī pilnajās klusuma rekolekcijās. Jā, slavu Dievam! Sveiki! Mani sauc Matilda, un es jums vēlos pastāstīt nelielu liecību par jēriks rekolekcijām. Pirms es braucu uz eh, jēriks rekolekcijām, es sev biju nolikusi vienu mērķi, ka šo sešu dienu laikā es izvēlēšos starp braucienu uz Berlīni un kristībām. Man šis bija ļoti grūts lēmums, jo šie abi pasākumi iekrita vienā un tajā pašā datumā, kā arī Lai gan es zināju, ka man kristības ir nākamais solis savā ticībā, man ļoti gribējās braukt uz Berlīnu, jo es tur neesmu bijusi. Un es zināju, arī, ka, š, uh, un es zināju arī, ka šis pasākums man būtu bijis ļoti svētīgs. Un, uh, pilns ar dieva brīnumiem, ar svēto garu. Un, eh, man šī izvēle bija ļoti grūta, jo es zināju, ka kristības notiek arī vasarā. Un ka es to varētu arī izdarīt vēlāk, bet tajā eh, pašā laikā es zinu, ka vasarās ir vēl grūtāk atrast eh, šo brīvo laiku, un parasti ir vēl daudz citu plānu. Tad, jā, man šī izvēle bija ļoti, ļoti grūta, un visu rekolekciju laiku es lūdzu Dievu, lai viņš man parāda, kas tad ir šis ceļš, kas man jāiet, jo jā, brauciens uz Berlīnu ir vienreiz, un kristīties es varētu vēlāk, bet te pašā laikā uh, es jūtu, ka kristības ir šis mans nākamais solis ticībā, un ka bez tām ir grūti sevi saukt par kristieti. Jā, šo rekolekciju laikā es nonācu pie lēmuma, ka uh, es kristīšos un nebraukšu uz Berlīni. Un, eh, jā, ka varbūt kādu citu reizi sanāks tāpat aizbraukt uz Berlīni, un eh, ka es eh, pārdzīvošu, ka man nesanāk piedzīvot šo, šo pasākumu kopā ar jauniešiem, bet ka kristības tomēr man ir svarīgākas. Un, atbraucot atpakaļ uz mājām, pirmajā kristību seminārā, es uzzināju, ka kristības nenotiks tajā datumā, ka tās tiek pārceltas par vienu nedēļu, jo tieši eh, šajā ieplānotajā sākotnējā datumā eh, notiks televīzijas dievkalpojums, līdz ar to kristības nebūs iespējams, un tad jā, tie, tās tiek pārceltas, kas nozīmē, ka es tieku gan uz Berlīni, gan arī tikšu kristīties. Man liekas, ka Dievs tiešām man ir svētījis un uh, savā veidā atalgojis <laughs> manu izvēli. Tie noteikti nav tie pareizie vārdi, ko izmantot šajā gadījumā, bet uh, jā, man, man tiešām liekas, ka Dievs man parādīja, ka ja es izvēlēšos viņa ceļu un ja es iešu tuvāk viņam pa šo īsāko ceļu, tad uh, viņš mani atalgos un uh, jā, darīs mani laimīgu, darīs mani priecīgu un uh, parādīs, ka viņam viss ir iespējams. Tā kā, jā, paldies! Sveiki, mani sauc Agnija, un uh, šogad bija manas pirmās klusuma rekolekcijas, kurās es jutos ļoti dieva apmīļota un tiešām varēju piedzīvot uh, dieva klātbūtni. Un es labprāt padalītos ar dažām lietām, ko jā, Dievs man ļāva piedzīvot. Es savu jā, jēzumu teicu pirms četriem gadiem, bet vienmēr visu laiku likās, ka ir kaut kāda siena, ka ir, ir kaut kas tāds, kas man traucē būt pilnībā iekšā savā ticībā. Un, uh, jā, spēju noticēt tam, ka Jēzus ir miris arī manis dēļ, ka visi grēki man ir piedoti, ka es esmu tā cienīga, ka viņš mani mīl tieši tik ļoti, un, protams, ar to arī nāk tā apziņa par šo beznosacījuma mīlestību, ko viņš dāvā. Tā ir tā siena, kas ir bijusi visu šo laiku, kas esmu nesājusi līdzi visus tos savus grēkus, un ka man beidzot ir tā sirds skaidrība un apziņa par to, ka tā ir taisnība. Ka arī manis dēļ Jēzus nomira. Dievs arī atbildēja uz man ļoti svarīgu jautājumu, un es biju dzirdējis par to, klusuma rekolekcijās. Dievs atbild uz kādiem svarīgiem jautājumiem, saņem svarīgas atbildes. Man jau no paša sākuma likās, ka, man, ka vai nu man nav neviena jautājuma, vai nu man viņu ir tik daudz, un iekšā tev ir bail viņus jautāt. Es jau jūtu kaut kādu tādu rūkumu. Bet es Dievam teicu, ka es ar šo rūkumu prom nebraukšu, un ka es viņam pilnībā uzticos ar visu to, ka vai tiks kaut kas atbildēts vai netiks vēdējā dienā. Man pat to jautājumu neuzdodot, Dievs man atbildēja, un viņš atbildēja tā, ka es nevarēju šaubīties, ka tā esmu es, ka tā ir Dieva balss. Un tas priekš manis bija ļoti svarīgi. Jā, tā bija ļoti svarīga atbilde, ļoti svarīga jautājuma, un klusuma rekolekcijas man tiešām ļāva mācīties, dzirdēt Dieva balsi un atpazīt to. Un jā, kas man šķiet arī ir skaisti kopienai, kad jā, tu vari būt tāds, kāds tu esi. Un priekš manis tas arī ļoti svarīgi, jo es to vēl tikai mācos. Es jūtos pieņemta, apmīļota. Un, jā, es ticu, ka Dievs vēl turpinās dāvināt mazākas un lielākas dāvanas, kas būs šo rekolekciju augļi. tikai cilvēks labs. Un krusnāvē viņa labā dzīve beidzās. Tas bija toreiz, kad viņš kādam kaut ko nozīmēja, kādu aizskart spēju, kādam palīdzēja. Ai, ai, ai, ai, ai. citas otras domās grib, ka Dievs ir kaut kur tālu. Un manu dzīvi viņam nekad neaizsniegt, ka viņš ir pārāk svešs, lai es tam noticētu, un viņš man palīdzētu. Par to, lai samaksātu, es spētu, bet viņš ir tuvu mums ikvienam, tuvu tāpēc, ka. Mani sauc Elīna, un esmu tikko atgriezusies no trīs mēnešu garas formācijas Spānijā, jeb nosaucamā A cikla, pēc kura tieši man kā tāds brīnums arī pašas Jēriks rekolekcijas uzrādās, jo pirms uh, došanās mājās jau zināju, ka vēlos turpināt sekot uh, šim aicinājumam, ielaižot Dievu vairāk savā sirdī un atveltot viņam vairāk laika, uh, it īpaši atgriežoties atpakaļ ikdienas dzīvēm Tad vienu dienu vēl esot Spānijā, man mamma atsūtīja Jēriks rekolekciju plakātiņu, un uzreiz arī par šo iespēju sapriecājos, jo nekad vēl nebiju uh, piedalījusies tajās. Tad, nu, lūk, uzreiz pēc jaunā gada uh, devos uz Liepāju ar autobusu, un pirms došanās biju lūgusi Dievam palīdzību un spēju atveltīt laiku, lai izlasītu mūzus grāmatu, kuru iesāku jau uzsākot šo Spānijas formāciju man personīgi iet diezgan grūti ar veco derību, tāpēc arī šo stiprinājumus lūdzu. Un sanāca tā, ka Jēriks rekolekcija programma īstenībā bija diezgan piepildīta ar aktivitātēm, un no rītiem, kad bija šie klusuma brīži, es vairāk atveltīju savu laiku tieši lūkšanai, un pamanīju, ka pat līdz bībeles lasīšanai es kaut kā arī netieku. Un, un, un tad sanāca, ka vienu nakti Es galīgi nevarēju aizmigt, un man nāca tāda kā atklāsme, ka ja šo dievam prasīto laiku es Bībelē neatradu pa dienu, tā iespēja man tiek dota naktī. Un tā arī līdz pusčetriem nevarot aizmigt, es lasīju piekto mūzus grāmatu. Un uh, nākamajā dienā man aizmigt sanāca ātrāk, par ko es, protams, biju ļoti laimīga. Uh, Taču vēl kā par nākamo brīnumu es uzcēlos pati no sevis augšā pirms sešiem, tātad pusotru stundu ātrāk nekā mums reāli jāceļās, vai pat vēl vēlāk varēja celties. Un uh, es arī sapratu, ka Dievs atkal man dod to papildus ekstra laiku, lai pievērstos tam, ko reāli no viņa pati pa lielam arī biju paprasījusi. Un uh, kā arī mums pēdējā vakarā bija erudīcijas vakars – Un, un eh, par vēl brīnumu tādu daudzi jautājumi, kā reiz bija par mūzus grāmatu, un uz jautājumiem pareizi atbildot ar savu vēl svaigo atmiņu par nesen lasīto, varēja nopelnīt eh, punktus savai komandai, un, un, un tas arī likās kā tāds apstiprinājums no Dieva, ka tiešām viņam par godu īstajā mirklī bija to izdarījusi. Un uh, vēl pēdējais tāds mm, apstiprinājums varbūt. Uh, pašā, pašā pēdējā dienā, kad viss jau gāja uz beigām, tieši pirms braukšanas prom mums palika stundiņa brīvā laika. Daudzi gāja uz jūru, bet es sapratu, ka man tas bija tieši perfekti, precīzs laiks, lai man sanāktu nobeigt visu piekto mūzes grāmatu, un tā arī sanāca. Un, jā, tas viss izgāja kā pa tādu vienu tēmu, vienu diedziņu, un jā, pateicība Dievam Jēriks rekolekcijas bija tiešām burvīgas. Cilvēki bija burvīgi, komanda, palīgi bija burvīgi, kalpotāji, visi, kas piedalījās. Protams, arī vieta blakus jūrai aiziet līdz jūriņai tieši tad, kad ir pa lielam tikko uzsnidzis sniegs, tas bija ļoti svētīgi, teiksim tā. Un jā, es noteikti ieteiktu visiem izmēģināt, visiem kādreiz eh, piedalīties un izbaudīt arī šo klusumu, jo nav tomēr arī tik intensīvs. Eh, nav klusuma refleksijas kā no rīta līdz vakaram, bet eh, tomēr šī pusdieniņa un tas ļauj gan izbaudīt aktivitātes, gan cilvēku klātbūtni, ar viņiem pakomunicēt, bet arī nodot šo laiku dievam un nodoties lūkšanā, un arī, protams, bībeles lasīšanā, ja ir šī uh, vēlme. Un, un, un, un, jā, bija patiesi brīnišķīgs laiks. Tā kā pateicība Dievam. Labdien! Mani sauc Holgers Falkmanis, un uh, es varētu padalīties šodien par uh, savu, saviem atklājumiem Jērikas rekolekcijās. Um, šīs man bija pirmās uh, rekolekcijas. Um, jā, es nekad neesmu bijis, uh, nekad neesmu pieredzējis tādu, um, tādas rekolekcijas tieši klusumā. Uh, vispār jau es, uh, man likās, braucot uz turieni, ka klusums ilgs daudz uh, vairāk, daudz lielāku laiku, bet uh, Jā, bet eh, mums klusums bija tikai pirmo dienas daļu, bet tas, eh, es domāju, tieši varbūt pirmajā reizē tieši bija labāk. Um, jā, piedzīvot klusumu tikai pusdienu, pirmo dienas daļu, bet eh, jā, es centos arī tā mazāk varbūt runāt un vairāk ievērot mazliet to tādu klusāku režīmu sev, bet tas man arī palīdzēja um, jā, vairāk pievērsties lūkšanām un, eh, jā, es teiktu, atskatoties uz to laiku Liepājā, 25. gada pašā pašā sākumā, es teiktu, ka uh, lielākais mans atklājums ir, ka mainījusies ir mana sapratne par vārdu aicinājums. Um, jā, līdz šim es domāju, ka aicinājums ir kaut kas ļoti tāds mm, liels un tāds uh, eh, kā aicinājums, tas ir tā kā profesija vai aicinājums tur uh, dzīvot kaut kādā pilsētā vai kaut kā tā. Bet uh, kopienas brāļa Elija um, lekcijā es sapratu, ka Dievs aicina mūs vienmēr, uh, vienmēr viņš mūs aicina. Un, eh, un jā, tas, tas man lika aizdomāties jā, par to, ka tomēr dieva aicinājums nav nekas tāds uh, monumentāls varbūt vienmēr, jo tas ir tā kā uz ikdienišķām lietām vairāk, un tad tieši tajā dienā arī tieši pēc tās lekcijas personīgajā lūkšanu laikā es uh, arī um, lūdzoties tieši par to uh, saņēmu tos uh, dažus sev mazos aicinājumus, kas ir tādi, jā, pirmie mazie solīši. Un, un jā, tas ir, es domāju, tas atskatoties uz to laiku ir, protams, daudz vis kaut kas cits, arī tādas mazās lietiņas, bet galvenā lieta, par ko es, jā, esmu pateicīgs Dievam, ka es, jā, es arī atradu atbild uz savu vienu lielu jautājumu, kas man ir, tā teikt, vajājis <laughs> jau ilgi. Un tas viss ir pateicoties, jā, ka tā kā caur to jauno skatījumu uz aicinājumu. Tā kā, jā, paldies, eh, ka klausījāties un jauku jums dienu. <laughs> Visu labu! Sveiki, man sauc Zana. Uh, uz Jērikas rekolekcijām es braucu ar vēlmi atjaunot attiecības ar Dievu, jo es biju pazudusi ļoti daudzus gadus. Es negāju ne uz baznīcu nekur. Es no kristīgās vidas biju vienkārši prom. Un Dievs arī daudz vairāk nekā es vispār biju lūgusi uh, un cerējusi par rekolekcijām. Eh, protams, tas klusums eh, tas bija vienkārši aci, acis atverošs. Kaut gan sākumā likās, ka būs diezgan grūti, tīpaši tas, kad uh, bez, bez telefoniem tie, kas izvēlējās. Bet man, sal, man uh, svētais garš un Dievs pats darbojas par to, ka man telefons vienkārši saplīsa otrajā dienā, un es vienkārši dzīvoju bez telefona. Ja man bija doma atdot vai nē, Bet uh, es to uzsāku kā zīmi no dieva. Un man bija tāds, ok, labi, man telefona nav. Un uh, tad es uh, lēnām sāku piedzīvot to, ka dievs trešajā dienā es sapratu, ka viņš man ir iesācis dziedināt, jo cīnījos ar depresiju kādus 5-6 gadus un visām no depresijas izrietošajām sekām kam bija diagnosticēta vidēji smaga, smaga depresijas epizodes ik pa laikam. Un es pat ne, nedomāju, Dievam, lūgt tajā svērā, jo man galvenais bija atjaunot attiecības ar viņu. Bet trešajā dienā es sapratu, ka uh, eh, manī ir dīvains tāds miers un prieks, kas man uh, vispār nebija saprotams un aptverams jo es nesapratu, kas notiek. Un tad uh, trešā dienas vakarā vai otrā dienas vakarā es sapratu to, kad man ir vairāk no pašnāvniecisko domu, paškaitējumu. No, nu, viss, kas saistīts ar depresiju, ka manī nav to domu. Man viņas uh, eh, vienkārši Dievs paņēma uz sevi. Viņš, es ticu, ka viņš dziedināja un ka tad dziedināšana ceļš vēl turpināsies, ka tas ir tikai sākums viņa darbiem, jo viņš ir vienkārši brīnišķīgs. Un, jā, un tad eh, caur to dziedināšanu Dievs arī atvēra acis vairāk uz viņu un arī uz to, eh, par to klusumu, kad es sapratu, es ejot gulēt, es pateicos Dievam par šo dienu, nevis domāju par to, uh, kā atkal būs atkal rītdiena, kā es varētu rītdien, kā būt cilvēkos. Bet uh, eh, tie dziedina. Un, jā, un tad es vienkārši gāju gulēt ar patei pateicību Dievam par uh, visu to, ko viņš dara, ko viņš ir darījis, ko viņš darīs nākotnē, par to, ka viņš ir, ka, vi ka viņš ir nomiris pār mums. Un, jā, dievs, <laughs> dievs ir brīnišķīgs. Un tiešām šīs rekolekcijas vienkārši atvēra acis man pēc ļoti daudziem gadiem. Un es sapratu, ka man dzīvē vajag dievu, ka es bez dieva nevaru, ka es bez dieva neesmu nekas, ka man vajag viņa klātbūtni, būt ar viņu visās savas ikdienas gaitās, darbā ar cilvēkiem, nes to viņa mīlestību, prieku, to vēsti par viņu, ka viņš ir dziedinātājs, ka viņš ir mūsu mīļais tēvs, ka viņš piedod neatkarīgi no tā, cik tālu vai, vai netālu tu esi no viņa. Viņš vienmēr atrod ceļu pie tevis visdīvainākajā veidā, bet viņš atrod ceļu un viņš ir mīlestība. Tā kā jā, tāds noteikti iedrošina jauniešus piedalīties šādās rekolekcijās. Pat tad, ja tu neesi, neesi bijis baznīcā vairākus gadus, uh, vai tu šaubies, es noteikti iesaku piedalīties, jo tiešām Dievs atver acis un dziedina un dara visus brīnumus. Un kā arī es sapratu, ka viņš ir ļoti daudz runāts par Bībeli, kaut agrāk man bija grūti lasīt Bībeli, bet tagad ir diezgan viegli lasīt Bībeli un lūgties ar Bībeli, jo katrā pantā gan drīz vai, vai vismaz no vienā teikumā būs kaut kas, kas būs tieši tev tajai dienai nepieciešams, un tas bija rīktīgi forši. Un kā arī garīgā līdzgaitniecība, kas ir rekolekcijās ka ar viņiem varēja pārnāt visus neskaidros jautājumus, kaut kādas ticības lietas, garīgiem līdzvietniekiem. Mēs tikāmies katru dienu, un, jā, un varējām pārunāt, varējām kopā lūgt par kaut kādām konkrētām lietām, kas tajā dienā notika, jo katra diena bija vienkārši piesātināta ar visu, visu kaut ko, gan ar radošo, gan ar uh, garīgo, gan fizisko. Kad uh, jā, Dievs eh, darbojās pat meistarklasēs, un viņš darbojas visur. thank you something else that I saw of um, God's grace or the miracles of God was. Es piedzīvoju Dieva žēlastības un brīnums arī kopienas dzīvē. Tādējādi, ka jutos piederīgs kopienai, kaut es neesmu latvietis, un tā gan nav mana vieta, bet es jutos savā vietā, es jutos pieņemts. Es jūtu, ka cilvēki mani uzņem, un es varēju būt ar kopienu. Tas bija diezgan neticami. Personīgā līmenī, vairāk garīgā līmenī, uh, viens no brīnumiem bija tas, kurus redzēju, bija tas, ka Dievs runā. Lai kāda būtu kultūra, lai kādas būtu atšķirības, lai kas būtu mēs, Dievs atrod veidu, kā uzrunāt. Un viņš to darīja caur dažādām lietām. Tas, kas mani pārsteidz, bija visi fiziskās dziedināšanas gadījumi, pa kuriem mēs runājām un ko piedzīvoja dažādi cilvēki. Tas nebija kaut kas, par ko lūdzāmies vai kas bija plānots, tas vienkārši notika. Es domāju, ka tas bija veids, kādā, kādā Dievs apliecināja savu klātbūtni un parādīja, ka viņš tur bija. Tas man šita patiešām spēcīgi. Es nevarēju apšaubīt Dievu klātbūtni vai šaubīties, ka viņš dara kaut ko neticamu, jo ikdienas bija cilvēki, kuri tika dziedināti. Tas man šķita abrīnojami. Tas bija kā pierādījums Dievu klātbūtnē un tam, ka Dievs darbojas rekolekcijās. Tas bija arī kā iedrošinājums, jo dažreiz tu dari lietas, kas un kultūra atšķirība un visu dēļ es nebiju vienmēr drošs, ka tas uzrunā šos jauniešus un kā tas darbojas, un kā Dievs caur to darbojas. Bet šie fiziskās dziedināšanas gadījumi bija kaut kas tāds, ko Dievs man deva, lai pateiktu, hei, neuztraucies, es esmu šeit, es par visu rūpējos. Tas arī bija pārsteidzoši. Un vēl viena lieta bija redzēt to, kā mēs strādājam kopā, kā vienas un tās pašas rekolekcijas – tiek organizētas tik daudzās dažādās valstīs. Tās ir tās pašas ierīgas rekolekcijas, un tās nes līdzvērtīgus augļus. Pedagoģija, veids, kādā kopiena strādā, kādā kopiena domā un rada šīs rekolekcijas, tajā ir kaut kas labs un universāls. Tas man liek domāt par to, ka jaunieši visā pasaulē ir līdzīgi savās slāpēs pēc Dieva. Tas ir pārsteidzoši, jā, ka mēs par to domājam – jo tās pašas rekolekcijas var tikt izmantotas Āfrikā, Eiropā, Āzijā, un tas darbosies. Jūs dzirdējāt dažādas brīnuma pilnas stāstus par brīnumiem ceļā, par nokļūšanu un būšanu Jērikā. Nobeigumā vēl kāds ļoti zīmīgs Esteres stāsts ceļā, par brīnumiem viņas ceļā un ceļu dziedināšanu. Čau! Mani sauc Estere un es gribētu padalīties ar savu līdz šim lielāko brīnumu, ko es saņēmu pagājušajā vasarā – Welcome to Paradise festivāla laikā. Bet uh, šī liecība īstenībā stiepjas jau aptuveni desmit gadu garumā. Jo aptuveni pirms šiem gadiem man sākās problēmas ar ceļiem. Tieši ar ceļu locītavu šī bludiņa atkārtoti vairākas reizes cilvēku valodā izgāja no vietas, un līdz ar to plēsa saites. Uh, Un tas manī vairākas reizes kā, apstādinājis. Man bija ierobežotas kustības, nevarēju spēlēt nekādus basketbolus, volejbolus, futbolus. Es nevarēju baigaižroties ar dēlošanu, es nevarēju piedalīties sportā. Un visas ikdienas aktivitātes bija diezgan ierobežotas un, un tāds uzliktas uz pauzi. Bet man ļoti, ļoti patika dejot, un tas arī man tādā ziņā nedaudz apbēdināja. Bet uh, līdz tam, kā, tad es vēl nebiju nepilngadīga, un ārsts teica, nu, nevajag operāciju, mēģini ehm, sportot, mēģini ehm, stiprināt šo muskulatūru. Varbūt uh, līdz pilngadībai tas sakārtosies. Un nu, es jau biju apradusi ar to domu, ka es vairs nevarēšu tik daudz kustēties, lēkāt skriet, dejot, nu, jebko. Un tas jau bija tāda norma, ka ikdienā tā locīte var sasāpēties. Un ka es nevaru tik lielu slodzi likt uz saviem ceļiem. Un uh, tad bija man 18 gadu dzimšanas diena, kas tad, nu, bija jau 5 gadus atpakaļ. Un divas dienas pirms tās uh, šis ceļa, ceļa bludiņa izgāja sesto reizi ārā. Un tad traumatologs pateica, ka ir vajadzīga diezgan nopietna operācija, kas uh, izmaksātu aptuveni 2000 pāri. Un uh, neilgi pēc tā, nu, un mums, protams, tādas naudas nebija, un tas man uzlika vēl papildus stresu, un tā bija 12. klase, man bija jākārto eksāmeni tiesības uh, mašīnai un, un, un, un un viss, kas kopā, un es tā kā par to ļoti satraucos. Bet tad bija tāda History Makers konference, kur par mani aizlūdza, un, un es tā kā uzliku, atdevu šo dievam šo situāciju, un, un šī naudiņa savācās, brīnumainā veidā, bet savācās, un, un viss tā sakārtojās Jo arī kā, šis, šis, des, šie desmit gadi ir kā, vairākas mazas liecības kopā. Un, un, un šī History Makers konference bija viena no tām. Jo arī pēc tam izkārtojās caur uh, maniem krustacākiem, ka es tomēr tieku pie vēl kāda traumatologa. Pie viņa ikdienā, acīm redzot, nav tik viegli tikt, bet uh, pēkšņi Viņš uh, saka, nu, jūs varat atbraukt pusstundu pirms manām konsultācijām, un uh, es uh, varu apskatīties. Un tas arī bija Dieva pirksts, kā šī konsultācija izkārtojās, jo pēc tam uzzinot no citiem cilvēkiem, viņam nav laika ikdienā vispār. Viņš jaunus klientus gandrīz vispār nevar paņemt. Un šis viens no labākajiem traumatologiem Latvijā, nu, tas, ka es pie viņa tiku, bija tiešām liels brīnums. Un uh, viņš bija pirmais ārsts, kurš uz mani skatās kā uz cilvēku, nevis uz pacientu. Un viņš saka, nē, viss kārtībā, pabeidz 12. klasi, uh, bez steigas, noliec tiesības, noliec eksāmenus, visu, un, un, un, un tad varēsim taisīt šo operāciju. Un ne tik nopietnu, kā piedāvāja šis pirmais, un arī ne tik dārgu, kā piedāvāja šis pirmais um, traumatologs. Nu jā, un tad uh, bija vasarā tā operācija pēc kuras bija ļoti smaga rehabilitācija. Tad kā, bezmaz ar to kāju bija jāmācās no jauna viņu locīt, uz viņas atkal no jauna staigāt. Un visu, visu, visu. Bet nu, es zināju, ka man tās kustības vēl joprojām mm, būs ierobežotas. Es nevarēšu darīt visu, jo atkal pastāvēja tas risks, ka tā jaunā mākslīgā saite arī varētu saplīst. Un, uh, atkārtošos, bet es vēl joprojām, man tas jau bija jaunais normāli, ka es nevaru darīt visu, un, un, un man ir daudz kam jāatsaka. Un tādā veidā, un tad pagājušā gada laikā man šis cēlis atsāka sāpēt. Un es staigāju atkal pie fizioterapeitiem, atkal tā kā liekas naudas izmešanas. Un es mēģināju tā kā sportot, bet nu, šis cēlis un šī kāja sāpēja. Un eh, pienāca laiks doties eh, uz šo festivālu, un es nezināju, kāda ir šī teritorija, ka viņa ir eh, ļoti kalnaina. <laughs> Mans pulkstenis rādīja, ka katru dienu mēs nostaigājam vairāk par 15,000 soļu dienā, par vairāk nekā 18 stāviem dienā, respektīvi apjoms bija liels. <laughs> Un aptuveni kādā trešajā dienā es sāku just, ka šis cēlis atkal sāp pie katra pakāpiena. Mm, es to soļu daudzumu ikdienā vairs nevaru veikt. Un es tā kā atkal sabēdājos, nu vai tiešām man daudz kas arī šeit izpaliks šīs ierobežotības dēļ. Bet tieši tajā dienā mm, bija svētā gara kristības. Un pa dienu man īstenībā likās, ka man to vajag, jo Es kā karjeras esmu kopš dzimšanas, es viņam savu dzīvi esmu atdevusi. Un, uh, kristības arī esmu saņēmusi, bet uh, tieši šīs svētā gara kristības es nezināju, ka man vajag. Bet pienākot vakaram, es sajūtu šo impulsu, un, un, un, un šīs svētā gara kristības pieņēmu arī es. Un šīs lūkšanas laikā par mani. Uh, manā aplītī bija arī krusmāte, un viņai uz sirds uzlika lūgties par tieši manu fizisko dziedināšanu. Bet viņa par mani celitu tajā momentā neko nezināja, ka šīs dienas man arī sāp. Viņa to bija domājusi par kaut ko citu. Bet jā, izskanēja šie vārdi, ka lai Dievs dziedina arī mani fiziski. Un es neko ar to nedomājot. Pēc šīs lūkšanas, pēc šīs ētā gara saņemšanas, uh, kas arī bija tik brīnišķīgs mirklis. Un, un, un es domāju, ka tas dziedināja man arī daudz ko citu. Bet uh, pieceļoties kājās, tikai vēl neko nesaprotu. Un pēc tam mums ir jādodas lejā diezgan stāv, pa stāvām kāpnēm, pa kurām es zinu, ka iepriekš man sāpēja gan kāpta kā ceļa ziņā, gan muskuļi bija sadzīti. Un, un man nebija nekādu iespēju ar treniņiem atvieglot šos muskuļus vai relaksēt. Uh, Un mēs ejam un kāpjam, un saprotu, ka man nesāp uh, ne šis celis, ne šie muskuļi. Un uh, es varu pateikt tikai slaudiem, slaudiem, slaudiem, kaut kādas 50 reizes pēc kārtas. Un tāpat vakarā arī mums bija mazliet dejas, un es lēkāju visas, un dejoju visus tos soļus, ko mēs zinām. Un saprotu, ka man nesāp, un es varu viņus visus dejot, kā es varēju dejot pirms desmit gadiem. Un man tas slaudīja, slaudīja, slaudīja. Un, uh, un es, man kaut kā atnāk tie vārdi atmiņā, ko es dzirdēju, ka krusmāt lūdzu par šo fizisko dziedināšanu, un uh, es saprotu, ka es esmu dziedināta no šīm ceļa sāpēm, kas bija Tātad sešus mēnešus atpakaļ bija šis festivāls, vēl joprojām man nav sāpējis. Es uh, dodos uz treniņiem, es staigāju ikdienā, es esmu dejojis jau vairākas reizes <laughs> šobrīd, un man nav sāpējis. Un uh, maza piebilde vēl atpakaļ pa ceļam uz šo braucienu mēs filmējām mazus video. Katrs savā katrā busiņā, tā kā iepazīstoties. Un mūsu busiņā viens no mūsu jautājumiem bija, ko tu sagaidi no šī festivāla. Un es vispār neko, neko ar to nedomājot, vienkārši atbildēju, ka iespējams sagaidu arī kādu brīnumu. Un tad, dodoties mājās no festivāla, es lieku kopā šo video, un uh, es dzirdu to savu atbildi. <laughs> un es saprotu, ka es sagaidīju savu brīnumu. <laughs> un jā, kopš tā laika esmu brīva no jebkādām sāpēm un ierobežotības celī. Un es ticu, ka tur viss ir atjaunots un dziedināts Jēzus vārdā. Un tā tiešām ir liela pateicība Dievam. Slavu Dievam! jau izskanējušos raidījumus var atrast un noklausīties atkārtoti savēlamā laikā un vietā Radio Marija Latvija arhīvā sadaļā Jaunais ceļš. Paldies jauniešiem, kas dalījās, paldies Vitai, kas rūpīgi tulkoja, paldies, ka klausījāties, tiksimies atkal pēc mēneša šajā pašā laikā. Dievs ir labs!